บุ๊กทูสิบแปดออสามนาตสการทำความสะอาดบ้านชิชเชเนคูเชวันนี้เป็นวันเสาร์ดานา s je s u บตาวันนี้เรามีเวลา Danas imamo vremena. วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Danas čistimo stan. ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ Ja čistim kupatilo. สามีของดิฉันกำลังล้างรถ Moj muž pere auto เด็กๆกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน d i e c a peru b i c i c l a คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้ Nana z a l i e v a cvijeće เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก Djeca pospremaju dječiju sobu. สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา Moj muž posprema svoj pisaći sto. ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า Ja stavljam veš u mašinu za pranje v าดิฉันกำลังตากผ้ายาโปรสติเรม v e ดิฉันกำลังรีดผ้ายาเ e กลัม veš r u b l หน้าต่างสกปรกโปร z o ริสูปริ j า v ี พื้นห้องสกปรกปอดเยปรลบจานชามสกปรกปอสูเจเยปรลวใครเช็ดหน้าต่างโคชิสติโปรอซเรใครดูดฝุ่นโคอุซิซาวาปราชินู ใครล้างจาน Ko pere posuđe